الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu Tebareke wa ta'ala. Salamat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda naš ustani termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevevija, rahmetullahi Alehi. Kao što znate, nalazimo se u trećem poglavlju ove knjige, zadnji dio knjige, kojeg je imam Nevi Rahmetullahi Alehi posvetio zabranama u islamu. Posljednje što smo govorili Bile su zabrane koji se vezuju da čovjek musliman ne smije da se nameći na kupoprodaju koju završava njegov neki brat musliman. Isto tako zabrana da se čovjek musliman ne smije nametati na prosidbu koju e, radi i vrši neki njegov brat musliman. E, nakon toga Krećemo sa jednim opet novim poglavljem jer smo rekli da imam Ennevi Rahmetullahi Alihi shodno hadisima Allahog poslanika Alihi Salatu wasalam, obrađuje razne zabrane i ne postoji neki, ne postoji neki redoslijed kako reda te zabrane. 356. pod poglavlje na 797. stranici kaže imam Ennevi zabranjeno je upropaštavati metak trošeći ga u vjerom nedozvoljene svrhe. Uzvišen Allah stvorio je insana, stvorio ga je da robuje uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala. Jedna od stvari koja ima veoma bitnu stvar u čovjekovom životu jeste i imetak. Ako pogledamo kuranske e, ajete, ako pogledamo hadise Božih poslanika ali se letu vaselam, vidjet ćemo ako ne desetine i možda i stotine kuransko-hadijskih argumenata koji tretiraju direktno ili indirektno čovjekov imetak. Znači mnogo, mnogo, mnogo pažnje Islam e, posvećuje čovjekovom imetku. Jedna od stvari e, koju jasno definiše Islam jeste i činjenica da je čovjeku zabranjeno zabranjeno da upropaštava svoj imetak i da ga troši u stvari koje su zabranjene vjerom. Vi znate da postoji onaj vjerodostojan hadis da Allah poslanik rekao čovjek se svojim stopalima neće pomjeriti ispred gospodara Allah subhanahu na sudnjem danu sve dok ne odgovori na četiri pitanja. Pa jedno od ta četiri pitanja ima u sebi dva podpitanja, to je imetak. Čovjek će biti pitan na sudnjem danu o imetku kako ga je sticao i gdje ga je trošio. Pa će čovjek, znači, veoma bitna stvar, treba da zna i da vjeruje da će mu biti pitanje kako smo sticali imetak i gdje smo ga trošili. Nerijetko se dešava da ljudi paze na jednu stvar, a to je kako stiču imetak, a nakon toga ne paze gdje ga troši. Pa je islam precizan i savršen, potpun. Naređuje da pazimo kako i na koji način zarađujemo svoj metak, ali isto tako nam naređuje da pazimo gdje i kako ga trošimo. Pa kaže Imam nevi, zabranjeno je upropaštavati metak trošići ga u vjeru nedozvoljene stvari. <clears throat> Ovdje imamo nekoliko stvari. Prva stvar, rekli smo da imetak u islamu ima posebno mjesto. Druga stvar, vidjet ćemo da imetak se znači, može trošiti u ono što je halal, može se trošiti u ono što je mubah dozvoljeno, može se koristiti u ono što od čega nema nikakve koristi i može se koristi u nešto što je haram i zabrajno. Pa bi čovjek vjernik trebao da pazi da svoj imetak ne koristi u nešto od čega nema nikakve koristi, a da ne govorimo kako bi trebao da pazi da svoj imetak ne troši na zabranjene, na zabranjene stvari. Primjer radi, vi znate da sada u svijetu imate razno razne trendove, pa su ljudi nekada spremni određenu, bukvalno možemo kazati, glupost da plati znači nešto jednostavno što nema nikakve, nikakvog racionalnog pojašnjenja. Pa ćemo vidjeti e, odigrano je svjetsko prvenstvo, futbal s kojim je odigrano to svjetsko prvenstvo, zadnja primjer radi utakmica finale, taj futbal se prodaje 10 miliona dolara, 20 manje ili više. To je znači apsolutno haram. Bacanje i metka Nemojte rasipati. La tusrifu. Nemojte rasipati. To je bacanje metka. S jedne strane ljudi umiru od gladi, s druge strane dođe čovjek, ne zna šta će od svog imetka, kupi stvar koja se može koristiti. To je jedan obični futbal i on ga plati 10.000. Ili što imamo jednu e, bolest u arapskom svijetu, kupovanje tablica za auta broj jedan tablica prodata u nekoj državi, ne znam, za 10, 20, 30 miliona i tako dalje. Jedna koza, najljepša koza, prodata za toliko i toliko. Najljepša deva prodata za toliko i toliko. I tako dalje. Ljudi bacaju i metak. Pa je u islamu strogo zabranjeno bacanje bacanje imetka i trošenje u onome što je zabranjeno i u onome od čega čovjek nema nikakve koristi. Kada govorimo o zabranjenim stvarima, ne možemo da ne spomenimo, primjer radi, koliko je danas ljudi koji imeta koji i tekako teško steknu, bacaju ga i ne samo da ga bacaju, već ga uništavaju na način da njima, da njima to šteti. Pa evo uzmite primjer radi samo čovjek koji konzumira duhan. Prvo čovjek treba da ide u fabriku, radi i zaradi taj imetak. Veoma teško. Nakon toga kupuje nešto od čega nema nikakve koristi. To šteti njemu, njegovom zdravlju, ljudima oko njega. Nauka dokazuje i potvrđuje da je pasivno pušenje. Pasivno pušenje su ljudi koji ne puše, sjede u prisustvu pušača. Da njima to pušenje šteti više nego pušaču. Pa čovjek uništava svoj imetak, uništava svoje zdravlje, uništava zdravlje drugih ljudi i u svemu tome nema nikakve koristi. Mnogo bi bilo lakše da je uzeo tu novčanicu koju je dao za duhan i da je zapalio. A kada bi to uradio, svi bi za njega rekli da je lud. Čovjek uzeo deset maraka, 5 eura, novčan, e, uzeo upaljač i zapalio. Šta bi rekli za tog insana? Šta mislimo onda za insana koji je uzeo taj novac koji je teško stekao, kupio duhan, uništava svoj metak, uništava svoje zdravlje, uništava zdravlje ljudi koji ga okružuju, a nekada su ti ljudi njemu najdraže osobe, njegova djeca, njegova supruga, njegov otac, njegova majka, on svojim konzumiranjem duhana šteti najdražim osobama koje ga okružuju. Pa insan treba da zna da je u islamu, znači i metak ima posebno mjesto, moramo paziti kako ga zarađujemo i moramo paziti gdje ga, gdje ga trošimo. <clears throat> Jedna od stvari koju islamski učenjaci spominju kada govore o ovom poglavlju, a to je e, u pogledu razbacivanja razbacivanja metka, ljudi se razlikuju u pogledu, u pogledu razbacivanja imeta shodno e, svome bogatstvu. Danas imamo problem što stalež siromašnih ljudi zbog medija, zbog televizije, zbog serija želi da uživa u stvarima koje mogu priuštiti sebi samo bogataši. Čovjek vjernik treba da zna što kaže naš narod pokrivaj se onoliko koliki ti je organ. Ako je čovjek Penzionir, ako je čovjek radi da ima platu 300, 400 ili 500 eura, ne može on da nosi odjeću koju nosi čovjek milionir. Ne može on da vozi auto koje vozi čovjek milionir. Ne može on da ima kuću koju ima čovjek milionir i tako dalje. Čovjek koji je milionir stekao svoj imetak na halal način, on ima pravo i nije to rasipanje da ima dobru kuću da ima dobro auto, ali čovjek si, siroma, nema, želi da bude kao ovaj i onda daj da pozajmim da bi imao novi mobitel, daj da pozajmim da kupim auto, daj da pozajmim da napravim ogromnu kuću i tako dalje. Čovjek treba da se pokriva onoliko koliko je, koliki je njegov jorgan. Veoma lako se može desiti da siromašni ljudi upadnu i padnu u zabranu u zabranu rasipanja metka, zato što želi da u određenim postupcima oponašaju bogate, bogate ljude. 1781. hadis od Ebu Hureyri radi Allahu ta'aranhu se prenosi da Allahu poslanik se salatu vaselam rekao Uzvišeni Allah naređuje vam troje, a zabranjuje vam troje. Naređuje vam da ga obožavate, da mu sudruga ne pripisujete, i da se svi zajedno čvrsto Allahovog užeta držite i ne razjedinjujete se. Tri stvari, kaže Allahov poslanik, uzvišeno Allah vam naređuje tri stvari, a zabranjuje vam tri stvari. U ovom hadisu Boži poslanik želi svoj ummet, svoje ashave, da poduči šest novih propisa. Tri stvari koje su nam naređene i tri stvari koje su nam zabranjene. Kaže uzvišeni Allah vam naređuje da njemu samo robujete, da njega obožavate, i mi smo, alhamdulillah, desetine, ako ne i stotine puta govorili o tome, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka s jednim jedinim ciljem, a to je robovanje uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je čovjek stvoren da robuje i da obožava uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da mu ne pripisuje sudruga. Činiti znači širk sudrug, uzvišom Allah subhanahu je da insan nešto ili nekoga stavi na isti nivo sa uzvišenim Allahom. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu inna Allahe la yaghfiru en jušrake bih wa yaghfiru ma dune limen ješa Allah nikome oprostiti neće da mu širk učini. Da mu nekoga smatra, smatra ravnim. Pa je prva stvar koja nam je naređena da obožavamo Allaha, da mu nikoga ne smatramo, ne smatramo ravnim, da mu širk ne činimo. I treća stvar, da kaže se ne razjedinjujemo ili kako je već rečeno, da se svi zajedno čvrsto Allahovog užeta držimo i da se ne razjedinjujemo. Da se svi čvrsto Allahovog užeta držimo. Ovo je, braću moja draga i cijene i sestre, jedna velika poruka svima nama kada se muslimani, evo ko što vidite današnje vrijeme, koliko su muslimani pocijepani, koliko su muslimani razjedinjeni, ovdje je rješenje. Hajmo se svi vratiti Allahovom užetu. Da se svi čvrsto držimo Allahovog govora. Da se svi čvrsto držimo sunneta Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Pa kaže Allahov poslanik, a zabranjuje vam beskorisne priče, mnogo zapitkivanja i upropaštavanja i metka. Tri stvari, tri mnogo bitna i skupa savjeta u ovom hadisu kaže zabranjuje vam qile wa qal. Rekla kazala. Da čovjek sjedi i da njegov život bude samo ovaj rekao, ovaj kazao. Ovaj rekao, ovaj kazao. Ovdje je bilo, ovdje se desilo. Nešto od čega čovjek nema nikakve koristi, a veoma lahko može čovjek prilikom slušanja, prenošenja tuđih riječi uraditi nešto što je islamu strogo zabranjeno. Pa je, kaže, u islamu zabranjene su tri stvari, jedna od njih je qile wa qal, rekla, kazala, prenošenje tuđih riječi, zabranjeno. Druga stvar, kaže Allah poslanik, ali se letu selam, mnogo zapitkivanja. Misli se na zapitkivanje od kojeg nema nikakve koristi. Evo mi ljudi koji smo izloženi tome da, da, da nam ljudi postavljaju pitanja, imate doista e, određene osobe, nekad trudi se E, znači vremena dugo da dođe do određene osobe da ga nešto upita i onda kada dođe do njega postavi mu pitanje od koje nema apsolutno nikakve koristi ni on, njegova poroca, ni islam, ni muslimani, ni niko na planeti. Ali eto to njega nešto tangira i interesuje. Pa islam, e, islam znači takva pitanja smatra zabranjenim, pokuđenim da se čovjek okupira nečim od čega nema nikakve koristi. Nema smetnje da čovjek ako ima određenu nejasnoću, ima pitanje, želi da mu se nešto pojasni, da nekoga upita. Ali znači da to bude na lijep način i da pita nešto što mu koristi. I kaže, zadnja stvar koja je zabranjena, upropaštavanje i metka i da'atul mal. Islam zabranjuje upropaštavanje imetka, pa smo rekli upropaštavanje imetka e, obuhvata da ga trošimo u ono što je zabranjeno, i da ga trošimo u nešto od čega nemamo nikakve koristi. Pa se insan treba vjernik paziti, treba se paziti i treba da bude svjestan da će biti pitan za svoj imetak kako i na koji način ga je stekao i kako i na koji način ga je trošio. U 1782. hadisu Verrad Pisar Mugire ibn Šube kazuje, Mughira mi je diktirao pismo koje je namijenio Muavi radi Allahu Tearanu pa sam mu između ostalog napisao da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nakon svakog propisanog namaza govorio La ilaha illallah wahdahu la sharika leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir Allahumme la mani' lima a'tajt wa la mu'te lima mena't wa la jenfe'u zel čeddi minkel Jed. Kaže ovaj čovjek, Varrad, on je bio pisar od Mughira ibn Šu'be. Mughira ibn Šu'ba je asa Božijeg poslanika. Pa je od njega Muavija zatražio da mu napiše neke hadise koje je čuo od Božijeg poslanika, kako bi Muavija radijallahu Allahu usvojio te hadise, kako bi po njima živio, pa mu je on napisao nekoliko hadisa eh, od Božih poslanika, pa kaže Allah poslanika ali se letu selam nakon svakog propisanog namaza proučio bi ovu dovu, to je dova ova koju smo mi eh, spomenuli, nema Boga osim Allaha jednog i jedinog, koji nema sudruga, njemu pripada sva vlast i sva hvala i on je svemoćan. Allahu moj, niko ne može spriječiti ono što ti nekome podariš, niti iko može dati ono što ti nekome uskratiš na mnogo bitna stvar koja treba da bude svakodnevna prisutna u našem životu, da čovjek e, svaki svakim danom, poslije svakog namaza, uči ovu dovu. Allahumme, la mani' lima a'tajt, wa la lima Gospodaru, ono što ti daš, niko zabraniti ne može. Ono što ti osporiš, to ne može niko dati. Kada bi insan ove riječi izgovarao posle e, svakog namaza, kako bi se razrahatio. Ono što mi od je došlo, to niko nije mogao uskratiti. Ono što me mimo išlo, to mi nije nikako moglo doći. Ne bi tada jedni drugima zavidjeli, ne bi se mrzili, ne bi prezirali jedni drugi i tako dalje. Pa kaži, Allahu moj, niko ne može spriješiti ono što si ti nekom što ti nekome podariš. Niti iko može dati ono što ti nekome uskratiš, a bogatašu njegovo bogatstvo kod tebe neće koristiti. Bogatašu neće koristiti njegovo bogatstvo kod tebe ako svojim ibadetima ne postigne Allahovo zadovoljstvo. Bogatašu njegovo, njegov imetak sam po sebi neće koristiti koristiti ćemo onog momenta ako ga troši tamo gdje je naređeno, ako daje tamo gdje je potrebno, ako robuje uzvišenom Allahu. Čovjek može, kao što je bio Faraon, kao što je bio Karun, kao što je bio Haman, može imati ogroman imetak. Tomu kod Allaha neće koristiti ništa ako izgubi ahiret, ako ne robuje uzvišenom Allahu. I ovo treba da nas uči sve, nas, svakim danom. Velik broj nas, muslimana, malo je polupao lončiće, pa poleti, hoću auto, pa poleti, hoću kuću, pa poleti i tako dalje. Na uštrb čega? Ne klanjam, ne postim, ne dajem zekijat, ne idem na hađ i tako dalje. Pa može kamata, pa može alkohol i tako dalje. Kaže Allahu poslanik ali se letu u ovoj dovi, a bogatašu njegovo bogatstvo ko tebe neće koristiti. Džaba sticati metak Ako taj imetak nije u službi Allahu, vjeri, ako ga stičemo na halal način, trošimo na halal način, džaba nam je sva planeta. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu, čovjek bi dao sve što ima na planeti. وَمِثْلَهُ مَعْهُ I još jednom da mu je sve da ima jednu planetu, jedna, jednu zemaljsku kuglu i još jednu da se iskupi na sudnjem danu kazni džehennema, nećemo biti primljeno. To što mi steknemo ne zaslužuje da zbog toga izgubimo ahiret. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam u ovoj dovi koju će poslije svakog namaza, neće bogatašu kod Allaha korist njegovo bogatstvo, ako to bogatstvo ne bude upotrijebio na ispravan i halal način. Pa kaže, još mu je napisao da je vjerovjesnik sallallahu alaihi zabranio beskorisne priče. To je kao u prethodnom rivajetu. Upropaštavanje imetka i mnogobrojno zapetkivanje. Također zabranjuje nepokornost majci, ubijanje tek rođenog ženskog, e, ženskog djeteta i uskraćivanje onoga što su ljudi obavezni dati i tražiti, traženje onoga na što se ne polaže pravo. E, vidimo da imame nevi u ovom hadisu. E, ovaj hadis je spomenuo opet zbog ovog, znači, samo jednog momenta, a to je da Mughira ibn Šu'ba, kada je pisao Muavi, radi Allahu Taranu, između ostalog, spomenuo je neke stvari koje je Allah poslanik naredio, neke je zabranio, pa kaže, između ostalog, zabranio je beskorisnu priču, rekli smo na što se odnosi, upropaštavanje imetka, zbog ove riječi je Imam Nevi ovaj hadis ponovo citirao ovdje, mnogobrojno zapitkivanje. To su tri stvari kao i prethodnom hadisu. U ovom hadisu imamo neke dodatke, pa kaže, Zabranjena je nepokornost majci, nepokornost roditeljima, da insan ne bude pokoran svojim roditeljima. Oni su bili razlogom njegovog postanka na svijet. Oni su ti koji su ga odgajali. Allah Đelšanu u Kur'anu na nekoliko mjesta nakon što naredi insanu da robuje uzvišom Allahu, odmah nakon toga mu naređuje dobročinstvo roditeljima. Do te mjere da se roditelju ne smije u islamu kazati ni uh. Pa čak Allah Đelšanu Kur'anu kaže ako bi te tvoji roditelji pozvali u nevjerstvo, kada bi te pozvali da učine širk, tim se nemoj pokoriti, ali i dalje im čini dobročinstvo. Pa su znači roditelji na jednoj visokoj, visokoj stepenici u čovjekovom životu. Pa kaže, zabranjena nepokornost majci, zabranjeno ubijanje tek rođenog ženskog djeteta. Znamo da su Arapi Znači, pred islamski Arapi su imali jedan ružan običaj, a to je da su znali neki od njih dijete kada se tek rodi, ako je žensko dijete, odmah bi ga ubijali, smatrali su to kao jedan vid sramote. Nažalost, Imamo danas tog arapskog džahilijeta i kod neš, naših neki ljudi u smislu da nisu zadovoljni kaderom, nisu zadovoljni odredbom, pa ćete vidjeti da se ljudi srde na suprugu ako rodi jednu čerku, dvije čerke, halo, kao ženo šta rađaš, samo žensku djecu, hoću sina, hoću muškarca i tako dalje, ne znajući da može taj muškarac sutra biti najveći kriminalac, da te on može, može te on sutra tući i tako dalje. Činsan treba da bude zadovoljan Allahovom odredbom. Ako je Allah dao muško dijete, elhamdulillah. Ako je dao žensko dijete, elhamdulillah. Neka je zdravo, neka je u imanu, je li muško ili žensko. Čovjek ne bi smio da sebi dopusti, da se ljuti na Allahov kader i na odredbu da li je dobio muško dijete ili žensko dijete. Čak u vjerodostojnim hadisma je došlo da insan koji eh, odgoji i podigni dvije djevojčice u islamu, one će mu biti zastor od vatri, dok to nije došlo za mušku djecu. Pa su se, e, znači muslimani prvih generacija Selefu na Salih, oni su se radovali ženskoj djeci. Čak su govorili za muško dijete, za tebe nema posebnih nagrada, nikakvi. Dok za žensku djecu su, je došla nagrada ko podigni i odgoji dvije čerke i strpi se na svemu tome, one će mu biti zastor od vatri džehennema. I kaže, e, Allahu poslanik ali se letu selam je zabranio men an wahat. Ne dam niko ništa, nikome ja ništa ne dam, a od svakog bi da uzmem. Znači da insan uskrati ono što mu je obaveza da daje, a da traži ono na šta nema pravo. To je u islamu zabranjeno. Da ja uskratim nešto što mi je obaveza da dajem. Ja imam obaveza da dam zekat. Ja ga ne dajem. S druge strane, ja na nešto ne polažem pravo, a ja to želim da uzmem, Islam to zabranjuje, to je došlo islam Božijeg poslanika, men an wahat. Ja zabranjujem ono što trebam dati, ali isto tako tražim ono s druge strane na što nemam pravo. Pa vidimo da je Imam Nevi Rahmetullah Jalihi ovaj hadis ovdje e, citirao zbog ovih riječi da je Allah poslanik Alihi Salatu Veselam zabranio upropaštavanje imetka. <clears throat> Nakon toga, 357. podpoglavlje zabranjeno je u muslimana upirati oružje i sve što mu nalikuje. Bez obzira činilo se to u zbilji ili šali i zabranjeno nekom je dati sablju isukanu iz korica. Pogledajte, vraću moje draga i cijeni sestre, jedna nova zabrana. U to vrijeme ljudi su živjeli, nosili su uzase mačeve, noževe Pogledajte koliko je islam predostrožan, koliko je, koliko islam savršen, koliko je potpun, da je zabranio islam da čovjek uzme neki željez i u nekoga pokazuje sa tim željezom. Kada je dodaje sablju ili nož, da mu dodaje, a taj nož je okrenut prema njemu, kako ne daj Bože, pazite, e, znači mogućnost da se desi nešto e, loše je možda 1%, ali je islam i taj jedan od sto želi da ga znači iskorijeni, nemoj nekom je dodavati željez da ga ne bi, ne daj Bože, povrijedio, ne daj nekom dodavati nož, a da si uperio nož prema njemu i tako dalje. Pa pogledajte koliko je islam savršen i lijep. Kaže ima men zabranjeno je u muslimana upirati oružje i sve što mu nalikuje. Da čovjek uzme strijelu i nakon nekoga kao nišani. Uzme pušku i kad prazna je, mi koji smo bili u ratu znamo koliko je ljudi poginulo i koliko je ljudi ranjeno zato što je neko u njega okrenuo pušku i igrao se. Zato što nismo znali ovaj hadis Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa je zabranjeno muslimanu da bilo koje oružje okrene u svog brata, u svog brata muslimana ili nešto što mu nalikuje. Kaže, bez obzira činio to u zbilji ili šali. Ne može čovjek uzeti pušku i kaže čovjeku, ma šalim se. Ili uzeti pištolj i kaže šalim se. Zabranjeno, haram. Haram, strogo, da čovjek uzme bilo kakvu vrstu oružja i uperi u insana. Kaže imam enevi i zabranjeno je dati sablju i sukanu iz korica. Znači u to vrijeme, u to vrijeme sablju, ako je neko htio nekome da dadni, onda mu je dadni znači u njenim koricama kako prilikom uzimanja sablji, ne daj Bože, ne bi nekoga povrijedio. Pa da čujemo hadise, nakon toga ćemo to kratko i prokomentarisati. 1783. hadis Ebu Hureyre radi Allah prenosi da je Allah poslanik rekao Nemojte upirati oružje u brata muslimana, jer nikad ne možeš biti siguran da ga šeta neće istrgnuti iz vaših ruku i njime ga pogoditi. Pa da se zbog toga sunovrati u džehennemsku provaliju. Nikada ne možeš biti siguran da ne daj Bože nekome daješ nož pa da ga ne daj Bože ne povrijediš. U to vrijeme koplje, u to vrijeme sablja, danas je to pistolj, danas je to puška, danas je to lovačka puška i tako dalje. Pogledajte kako je Islam predostrožan, kako pazi na ljudski život, kako pazi na insana i na njegov život do te mjeri da u tim nekim, nazovimo i sitnicama, Islam pazi kako ćeš nekom je dožgadati nož, kako ćeš nekom dodati sablju, kako ćeš, e, da li smiješ u nekoga uperiti oružje i tako dalje. E, u verziji koju bilježi ima muslim navodi se Ebu El Qasim, poslanik Ali Salatu Selam rekao je u istinu meleki proklinju onoga ko u svoga brata uperi oružje, makar se radilo o njegovom rođenom bratu. <clears throat> Meleki proklinju. Pogledajte kako Islam želi da čovjeka zastraši. Meleki proklinju insana koji neko oružje, znači oružje, uperi u svoga brata muslimana. Pogledajte koliko je to opasno, odnosno s druge strane koliko Islam želi da čovjeka, da ga zastraši, nemoj to rat. Možda će od stotinu ljudi koji uperi jedan od njih svoga brata povrijediti, ali da se to ne bi desilo, Islam je to sasjekao u korijenu. Po pa ovom hadisu i ovom dodatku koji imamo muslima stoji znači da je to jedan veliki grijeh iz razloga kada god imamo u hadisima da je od određenog dijela proklet ili da ga meleki proklinju, onda je to veliki grijeh. Pa uperiti u nekoga oružje u šali ili u zbilji je strogo. Zabranjen rekli smo da meleki proklinju takvu osobu. <clears throat> Kažu islamski učenjaci da slične stvari, e, da, da isti propis se obhodi, e, odnosi i na osobu koja bi, primjer radi, vozila brzo auto prema nekome, pa hajde da kažemo malo ono da zastraši insana. Ne može insan biti siguran da li će uspjeti auto kontrolisati ili ne. Ili navodi Šehu temi Rahmetullah Jali u komentaru ovog hadisa, primjer radi da čovjek, da čovjek ima psa, pa jednostavno došao je neko ugoste, ili došao je neki prijatelj, pa on, hajde da kažemo ono što naš narod kaže, rara cuku ili svoga psa na tog insana. Ne može čovjek kontrolisati psa. Može pas otići, ugristi čovjeka, odgristi mu ruku, napasti ga, pa i usmrtiti ga i možda unakaziti ga čitav život. Pa pogledajte kako su islamski učenjaci savremenog doba određena pitanja analogno onome što je bilo u to vrijeme, u to vrijeme su bile sablje, u to vrijeme su bili noževi, a u današnje vrijeme je to e, da čovjek treba da se ne poigrava sa autom, da se ne poigrava sa e, znači e, puštanjem pasa na ljude i tako dalje. Čak znači islamski učenjaci shodno ovim hadisima kažu kada insan dodaje nekome u današnje vrijeme nož Znači uzet će nož za, za oštricu, a davat će čovjeku ručku kako ne daj Bože prilikom uzimanja noža on se ne bi povrijedio. Pa pogledajte opet u svemu tome kako je islam savršen, kako je potpun i kako je lijep. Nakon toga, nakon toga jedno novo podpoglavlje, 358. poglavlje kaže imam nevi pokuđeno je bez opravdanog razloga napustiti džamiju nakon ezana, prije nego se obavi farz namaz. Pokuđeno je u islamu i zabranjeno da čovjek bude u džamiji i čuje ezan. Nakon ezana da iziđe iz džamije, a nije klanjao. Pogledajte opet kako je savršen potpun islam. Znači, insan ako je se već zadesio u džamiji i uči ezan, nema pravo da iziđe iz džamije prije nego što klanja farze, osim kao što kaže Imam Nevi, pokuđeno je bez opravdanog razloga na pusti Bez opravdanog. Ako bi se desilo da čovjek ima opravdan razlog, primjer radi, čovjek sjedi u džamiji, od akšama do jacije i sjedi do predjaciju i dođe mu ezin, uči ezan, ali čovjek nema abdest izgubio je abdest u međuvremenu, ima pravo i dozvoljeno da iziđe iz džamije, da pred džamijom abdesti. Ili ne daj Bože, čovjek je čuo ezan u džamiji je, ali pozlo mu je, treba da iziđe da ide doktoru. Ili ga nazove supruga i kaže, požuri kući imamo problem, dijete je slomilo ruku i tako dalje. To su opravdani razlozi. Ali čovjek sjedi u džami onako, uči ezan i nakon toga on iziđe iz džamije, neće da klanja sa muslimanima, to je strogo, strogo zabranjeno. <clears throat> Kaže se u 1785. hadisu, e, Mm, Ebu Ša'tha kazuje, zajedno smo sa Ebu Hureyrom radijallahu ta'ala sjedili u džamiji. Pa je mu ezin počeo učiti ezan. Tada neki čovjek ustade i pođe, a Ebu Hureyre pratio ga i pogledom sve dok nije izašao iz džamije. Nakon toga Ebu Hureyre reče, ova je nepokoran Ebul Qasimu, Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam. <clears throat> znači, šta je se desilo? Ljudi su sjedili sa Ebu Hureyrom, pa su vidjeli da je Moezin, odnosno čuli su da je Moezin počeo da uči ezan, što znači nastupio je namasko vrijeme, a jedan insan u to vrijeme je izišao iz džamije, pa kaže Ebu Hureyre, prvo ga je popratio, kada je vidio da je izišao iz džamije, kaže, e što se tiče ovakvog postupka, što se tiče ovoga, ovaj je nepokoran Božijim poslanikom, pripisujući time zabranu da je Božiji poslanik, ali se veselam, zabranio ljudima da izađu iz džamije nakon što bude proučen ezan. Kada klanjaju farze, onda ljudi imaju mogućnost da iziđu iz džamije, pa čovjek treba da se poduči propisima. Rekli smo e, u prošlim predavanjima, e, nerijetko se dešava da ljudi smatraju da je dovoljno samo da bi e, otišao u džamiju, da imaš lijepu namjeru. Ne, Čovjek može otići u džamiju, želi da klanja namaz, a u svemu tome da napravi dosta velikih grijeha prilikom boravka u džamiji. Prošli put smo govorili da je zabranjeno namazu gledati u nebo i da je to Boži poslanik strogo zabranio. Zabranjeno je preticati imama. Boži poslanik je rekao, zar se oni koji pretiču imama ne boje da će im Allah glavu promijeniti u magareću u glavu. I mnogo drugih znači prekršaja čovjek može napraviti u džamiji. Isto se može desiti da čovjek sjedi u džamiji, ezan uči i da iziđe iz džamije, a nema za to opravdan razlog. Pa čovjek treba da se, da se poduči, treba da se poduči propisima, propisima odlaska u džamiju, propisima kako se klanja u džematu, kako se ravnaju safovi, kako se e, slijedi imam i tako dalje, kako ne daj Bože ne bi napravio određen prekršaj. Iz ovog vjerodostojnog hadisa koji bilježi ima muslim, islamski učinjaci su kazali da čovjek ne bi trebao da napusti džamiju nakon što je proučen ezan za namaz, osim ako zatim ima posebnu potrebu, rekli smo, ili da promijeni abdest, ili čovjek se razbolio u međuvremenu, ili ne daj Bože nekomu je javio da negdje treba hitno da ode i tako dalje. To su opravdani razlozi, ali onako da iziđe, to je, to je zabranjeno. <clears throat> Nakon toga, jedno novo poglavlje, rijetko poglavlje, ali lijepo poglavlje, rijetko, ali lijepo, i opet ukazuje na savršenstvo i potpunost vjere Islama. 359. pod poglavlje kaže imame nevi pokuđeno je bez razloga odbiti ponuđeni parfem. Allahu ekber. U islamu znači kada neko dođe, e, kod Arapa je to mnogo više zastupljeno nego kod nas, pošto oni koriste mnogo više one u bočicama mirise uljani. Pa znači dosta puta čovjek kada sjedi u džamiji, znači e, između ezana i kameta ili prije namaza, ljudi uzmu znači u bočicama i jedni drugima nude miris jednostavno da džamija lijepo miriši i da klanjači prilikom namaza lijepo klanjaju. Jedna izuzetno lijepa, lijepa praksa. Pa kaže imam nevi pokuđeno je bez razloga odbiti ponuđeni parfem. U islamu neko ti ponudi parfem, Islam je i to precizirao. Pazite, to je toliko sitna stvar u čovjekom životu, ali je to Islam precizirao kako ne bi, kako ne bi povrijedili osjećaje tog čovjeka. Zamislite, čovjek je došao nuditi parfem, ti kažeš, neću. Islam pazi na osjećaj onog insana koji je htio da ti uradi dobro djelo. Želi da te parfemiši, da te namiriše, <coughs> pa je Islam zabranio Pokuđenim se smatra da čovjek odbije nečiji parfim. Govorit ćemo da mogu biti određene situacije kada čovjek može to i odbiti, ali govorimo uvijek, prvo imamo generalni propis, kao malo prije, generalni propis da je nakon, izlas, e, nakon učenja izana zabranjeno izići iz džamije bez opravdanog razloga. Imaju izuzeci opravdani razlozi, ali govorimo o velikim principima. Veliko pravilo je da je pokuđeno odbiti od nekoga parfim. Kaže se, u 1786. hadisu od Ebu prenosi da je Allah poslanik rekao Kome bude ponuđen parfem ili neki miris, neka ga ne odbija jer je miris lagan za nositi, a miris mu je, a miris mu je prijatan. <clears throat> Kaže, kada nekome od vas bude ponuđen parfem, nemojte odbijati. Zašto da odbijaš? Povrijedit ćeš čovjekove emocije i osjećaje, miris je, lagano nosi. Nije ti čovjek rekao, evo ti 10 kila da na leđima nosiš. Miris je lagahan za nositi, a lijepo miriše i znači i drugim ljudima će biti prijatno. Pa pogledajte, Islam zabranjuje s jedne strane da povrijedimo insana, pojašnjava nam zašto da to ne odbijemo, a s druge strane poziva higijeni, poziva kulturi, poziva tome da čovjek kad ide u džamiju da se lijepo obuče, da se namiriše i tako dalje. Imamo još jedan hadis u ovom poglavlju od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala e, se prenosi da je kazao Allah poslanik alaihi salatu selam odnosno Enes ibn Malik kazuje da je rovjesnik sallallahu alaihi nije odbijao poruđeni parfim. Allah poslanik, znači njegova praksa je bila da nije odbijao ponuđeni parfim. Pa imamo znači riječi, hadisi koji su izgovoreni, izgovoreni riječima Imamo praksu koju prenosi Enes. Enes radijallahu anhu je bio sluga Božijeg poslanika. Prenosi nam da je praksa Božijeg poslanika bila da nije odbijao parfim kada bi mu neko ponudio. Kaže Imam Ennevi, i alihi, znači e, sam ovaj autor, Imam Ennevi, ima više svojih knjiga. Jedna od njegovih knjiga jeste komentar muslimovog sahiha. To je jedan od možda naj, naj poznatijih komentara na muslimovu zbirku hadisa, pošto ovaj hadis prvi, da je Allah poslanik rekao kome bude ponuđen parfem, neka ga ne odbija jer je lagahan za nositi, a miris mu je prijatan. Hadis bilježi ima muslim, imam ennevi rahmetullahi alihi kaže u komentaru ovog hadisa, وفي هذا الحديث كراهية رد الريحان لمن عرض عرض له إلا لعذر Ovaj, kaže, hadis ukazuje da je pokuđeno odbiti miris onome kome je ponuđen, osim ako ima razlog. Pa ovdje, znači, imam Ennevi Rahmetullah Alihi ostavio je vrata e, mogućnosti da postoji nekada različiti faktori zbog kojih čovjek ima opravdan razlog da odbije određen miris. Nekada ljudi, evo ja konkretno znam da nekada ljudi e, koriste e, određene mirise u određenim podnebljima, za drugo neko podneblje taj miris je neugodan. Evo, Arapi voli jedan miris koji se zove rud i može biti mnogo skup. Ljudi s naših podneblja, jednostavno taj miris, većina, velika većina ljudi ne simpatiše taj miris, čak u jednu ruku da Allah oprosti, velikom broju nas taj miris smrdi. Arapi su pod navnim znacima ludi za tim mirisom. Pa insan znači ako će odbiti miris da odbije iz opravdanog razloga, ako mi nešto smrdi. Imate neki ljudi su na neke mirise i parfeme alergični, Nekoga boli glava od toga. Neko je prije toga se na parfemisu možda skupi mirisem koji možda, ne znam, 200 eura bočica i nekomu dođe i donese onaj miris hađa koji je dole dva rijala, pola eura. Znači on više smrdi nego što miriše. E, od njega bježe i ljudi i džini i onda želi da namiriše nekoga koji možda se na parfemisa mirisom koji je možda 200-300 eura i tako dalje. Pa to mogu biti neki opravdani razlozi, zato insan treba da bude mudar, pronicljiv, pametan, kako, kome i na koji način se nudi, e, nudi miris. Možda nije loš metod da čovjek, čovjeku kaže evo izvoli pogledaj ovaj miris, pomiriši, ako ti se sviđi namiriši se, ako ti se ne sviđa Allah te nagradio. Jer jednostavno nekada se desi i neko te namiriši pa tri znači, sata poslije toga čuješ neugodan miris i nakon pranja ruku ne može se to oprati. Pa insan treba da pazi kako i na koji način praktikujemo sunnet Božijeg poslanika, ali se letu selam, kako ne daj Bože ne bi napravili veću štetu od koristi. Pohvalno i lijepo da čovjek ako ima lijep miris, da ponudi ljude, da ih namiriše, da bi ljudi znači imali jedan lijep ambijent u džami, ali isto tako u datom momentu treba da bude pronicljiv, da bude pametan, da u datom momentu određeno podneblje igra ulogu, nekada ljudi zaista, kao što je slučaj s Arapima, određene mirise mnogo voli, dok mi, hajde da reknimo evropski ljudi, zaista velika većina nas ne volite mirise i tako dalje. Znači čovjek treba da pazi kako i na koji način će prakticirati ovaj sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga, imam Nevi Rahmetullah Ali počinje jedno sada novo poglavlje, a to je e, poglavlje 360. Pokuđeno je osobu hvaliti u lice ako, se to kod nje, ako će to kod nje izazvati samo dopadanje ili uobraženost. Jedno novo poglavlje, interesantno poglavlje, prošle godine u e, zimskoj školi Islama kada smo komentarisali Buharin e, Sahih poglavlje Edeba, Ahlaka, mi smo govorili o ovom pitanju. U svakom slučaju, Islam, Islam je toliko savršen, toliko je potpun, toliko je lijep da jedna od stvari koji preporučuje jeste da insan da nije pohvalno nekoga hvaliti ako će to hvaljenje tog čovjeka odvesti u samodopadanje, da će biti uobraženi i tako dalje. Znači imamo nekoliko kategorija, kategorija pohvale insana kao što to navode islamski činjaci. Prva stvar jeste da može biti da nekoga pohvalimo da bi ga, da bi ga time podstakli na činjenje dobrog dijela. Pa primjer radi vidjeli smo svoje dijete kako je udjelilo sadaku, pa ga mi povam kažem mašala, Allahu ekver, mašala, udjelio je danas moj sin sadaku, da ga Allah nagradi, tako i sine samo nastavi. Znači imamo e, da čovjek nekoga pohvali u želji da ga osokoli, da ga ohrabri, da ga podrži u tom njegovom dobrom dijelu i tako dalje. I ako Bog da, nadamo se da u tome nema ništa loše. Imamo drugo, e, da nekada treba nekoga pohvaliti kako bi istakli njegove vrijednosti. Jednostavno u datom momentu čovjek se nalazi u nekoj situaciji, možda ljudi ne znaju određenu osobu, ne znaju njegove vrijednosti, možda se ne obhode prema njemu kako treba, pa da čovjek kaže, pa pazite ljudi, čekajte, ovaj čovjek, njegove vrijednosti su bile u ratu takvi, ovaj čovjek ima znanje, ovaj čovjek obnaša takve funkcije, on je valjao za naš narod, za našu državu, pa znači pohvaliti insana zbog dijela koja radi kako bi ljudi znali njegovu vrijednost i to kažu islamski učenjaci, ako Bog da nije sporno. Imamo e, taj vid pokuđenje u islamu da čovjek nekoga hvali za nešto što on pri sebi nema. Bukvalno jednu ruku, pod navim znacima, da čovjek izmišlja i laži. Pa primjer radi e, da čovjek Želi da se dodvori nekoj osobi, pa onda počne drugim ljudima da ga hvali, kaže e, ovaj čovjek, on je uradio to i to, on je takav i takav, a on u osnovi nije takav, to je definitivno i laž i zabranjeno e, znači, u istom momentu. Pa, e, znači, islamski učenjaci kada su analizirali hadisa Allahog poslanika, naišli su na dvije vrste hadisa koji govori o pohvali drugih ljudi. U jednim hadisima su našli da je Allah poslanik nekada zabranjivao da se ljudi javno pohvali pred osobom. A u drugim hadisima on je to radio i dopustio je da jedni druge ljudi hvali pred njim. Pa kako sve to da kažem objediniti, jer poznato je pravilo da nekada određeni hadisi na izgled mogu biti kontradiktorni. Ali kao što su govorili islamski učenjaci, veliki muhaddisi ummeta, nemoguće je da je dva hadisa izgovorio Allahu poslanik i da su oba dva vjerodostojna, a da su kontradiktorna. Nemoguće. Zašto? Jer je to objava. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا On ne govori po hiru svome, već treba samo vidjeti i razumjeti okolnosti kada i kako je određen hadis izrečen, na koga se odnosi, ali nemoguće da dva hadisa budu kontradiktorna. Nemoguće. Čovjek to mora zapamtiti. već samo može biti problem u našem razumijevanju. Pa imamo znači hadise u kojima Allah poslanik ali se letu selam zabranio da hvalimo ljude, a imamo hadise da je on ljude pred njima hvalio. Pa kako to sve pomiriti, vidjet ćemo kada pročitamo ove hadise. U 1788. hadisu od Ebu Musa el-Eš'arija, radi Allah, to prenosi da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi čuo jednog čovjeka kako pretjerano hvali nekog drugog čovjeka, pa mu reče – upropastili ste ga. Ili rekao, tom ste čovjeku kičmu polomili. Znači vidio je Boži poslanik kako ljudi čovjeka pretjerano hvali. Ovdje je veoma bitno da vidimo da kaže Allah poslanik se letu wasalam da su ljudi pretjerano hvalili. Znači e, prvo što imamo e, pretjerano, a hvali znači tog čovjeka pred njim, pa Allah poslanik rekao, znači upropastili ste ga. Jednostavno, e, taj čovjek to ne zaslužuje, pretjerano ga hvalite, nema on ta svojstva koja vi spominjete, a s druge strane to može biti razlogom da se čovjek uzoholi. U drugom vjerodostojnom hadisu Ebu Bekra radijallahu ta'ala prenosi da je pred resnikom sallallahu alejhi spomenut jedan čovjek kojeg neko pohvali na najljepši način, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče: teško ti se, prerezao si vrat svoga prijatelja. I to je ponovio više puta. A onda je dodao, ako neko od vas misli da nekoga baš mora pohvaliti, onda ukoliko ga stvarno smatra takvim, neka kaže smatram da je takav i takav, a Allah će s njim obračun, obračun svoti i ja ni o kome ispred Allaha ne dajem kategoričan sud. To je i danas dan kod islamskih učenjaka poznato da ljudi kada već moraju one je govoriti, onda trebaju u jednu ruku da se ogradi i kaži ja ovo o njemu znam. Kakav je on između njega i Allaha, kakav je tamo kada ga mi ne vidimo, kakav je prema svojoj porodici, kakav je u trgovini, ne znam. Ali ovo je ono što ja o njemu znam. Zato ćete vidjeti dosta puta da islamski učenjaci, kada neko traži od učenjaka da napiše za njega neku preporuku, kaže na kraju, ovo je ono što ja o njemu znam, walanu zeki Allahi da. jednostavno, znači ovo je ono što ja o njemu znam, Kakav je u stvarnosti to uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala najbolje zna. Pa ovdje kaže Allah poslanik, ako neko od vas misli da nekoga baš mora pohvaliti, onda ukoliko ga stvarno smatra takvim, neka kaže smatram da je takav i takav. sebuhu, ja smatram zaista ono što o njemu ja znam takav je. Dođe ti sutra čovjek i pitate za određenog čovjeka, kaže došao je prosi moju kćerku da li da mu dam čirku ili šta ti o njemu znaš. A ti znaš čovjeka po pozitivnoj osobini, ti kažeš ono što ja o njemu znam jeste da je takav i takav. Zaista je čovjek dobar, plemenit, mudar, bogobojazan, to je ono što ja o njemu znam. Znači u ovom slučaju čovjek mora pohvaliti ovog insana jer drugačije ne može kazati njegove vrijednosti, ali kaže to je ono što ja o njemu znam, a kakav je u istinu, znači to je između njega i njegovog gospodara. Pa vidimo u ovim hadisima da Allah poslanik ali se letu selam smatrao pokuđenim da insan nekoga pred njim hvališi kako ne daj Bože to ne bi bilo razlogom da se čovjek uz oholi, ljudi ga hvali, pa neko malo i pretjeruje u hvaljenju i tako dalje. Pa da se čovjek ne bi, ne daj Bože, uz oholio, uobrazio i tako dalje. E, nakon toga, e, kaže imam iako on veoma rijetko, e, ajde da kažemo poslije hadisa, komentariše baš u ovoj knjizi Rijadu Salihin, ali u ovom slučaju evo nešto komentarisao pa kaže u navedenim hadisma zabranjuje se hvaljenje ljudi u njihovom prisustvu, dok s druge strane postoji velik broj vjerodostojnih hadisa u kojima se to dozvoljava. Sam imam nevi, ovdje odgovara na ovu dilemu, a to je on je naveo dva, tri hadisa u kojima je Allah poslanik zabranio da se ljudi javno pred njima hvali. Ali sam imam nevi kaže, ali imaju hadisi u kojima Allah poslanik, alihi salatu wasalam, to činio, pa kaže imam nevi, jedan od načina na koji se ove dvije vrste na prvi pogled kontradiktornih hadisa mogu usaglasiti jeste da kažemo da u slučaju da se radi o osobi koja je vjerski i moralno izgrađena i stabilna i koja je u stanju da kontrolira svoju dušu i porive, tako da zbog tih pohvala neće postati obraženo. Tada izricanje pohvala i pored takve osobe nije ni zabranjeno ni pokuđeno. Ako je insan jak, stabilan, ta pohvala neće biti razlogom, neće biti razlogom oholosti, čak što više e, moralne osobe kada ih javno pohvalite smatraju to vid odgovornosti. Sad je čovjek mene pohvalio ljudima, moram opravdati njegovu pohvalu. Tako moralne osobe, bogobojazne, iskrene, čvrste, tako gledaju na jednu pohvalu. Zamislite sada kada imate insana i neki veliki učenjak, veliki ugledan čovjek kaže ovaj čovjek je dobar. To je za njega sada odgovornost. Pohvalio je te neko ugledan, ti ako ne budeš sada takav, ljudi će kazat pa juče te ovaj čovjek spominje po dobru. Pa znači moralne čvrste, stabilne osobe smatraju pohvalu izazovom, smatraju pohvalu odgovornošću. Za razliku od drugih osoba kome je pohvala može biti, e, eh, sad je ovaj o meni kazao da sam dobar, da sam kvalitetan, da sam ugledan pa da to bude razlogom da se ne daje Bože uz oholi. Pa Imam Nevi e, predlaži da se ovi hadisi Božijeg poslanika koji na izgledaju kontradiktorni, da se ta kontradiktornost može pomiriti na način da je pohvala dozvoljena onda kada se radi da pohvalimo osobu za koju znamo da je stabilna, jaka, moralna, čvrsta, bogobojazna, a da to ne radimo ako je u pitanju osoba za koju mislimo da je ta pohvala može, da je ta pohvala može, ne daj Bože, e, uobraziti, da se može zbog toga uzoholiti i ne daj Bože e, mnogo negativnih stvari i imali smo zaista slučajeva u životu da se uvjerimo da određene osobe nakon što i neko ugledan pohvali, nakon što je određena osoba znači e, ukuje u zvijezde, onda se ta osoba zaista u negativnom kontekstu promijeni, e, ta hvala ga u jednu ruku ubije, e, zbog toga postane uobražen, zbog toga postane umišljen i tako dalje. Pa pogledajte opet kako je islam savršen, kako je lijep. Rekli smo da postoji nekoliko vrsta javnih pohvali. Može biti pohvala da bi nekog ohrabrili, da ga pohvalimo. Pogledajte kako ovaj radi, pogledajte kako, znači da ga pohvalimo, može biti pohvala e, nekoga kako bi ljudi shvatili njegove vrijednosti i može biti pohvala da čovjeka hvalimo sa onim što nije pri njemu i to je ono što je zabranjeno. Rekli smo da postoje dvije kategorije ljudi. Imamo kategoriju ljudi koji su jaki, stabilni, moralni, e, iskreni. Takve ljude ne smeta pred njima pohvaliti, ne smeta a isto tako imamo ljude koji su nestabilni, ljude e, koje javna pohvala može, može znači odvesti u e, neispravnom pravcu. <clears throat> nakon toga, nakon toga imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, Rahmetullahi Alihi spomenuje poglavlje, a mi smo evo već danima, danima oko te teme, pa tako se nećemo nešto mnogo oko nje zadržavati, a to je e, 361. poglavlje pokuđeno je pobjeći iz mjesta u kojem se pojavi epidemija, a isto je tako pokuđeno i doći u to mjesto nakon saznanja da u njemu vlada epidemija. Evo mi živimo u vremenu epidemije i E, hvala uzvišom Allahu subhanahu wa dosta daija, dosta učenjaka, dosta doktora, e, znači islamski nauka se oglasila u tom pogledu, tako da vjerujem da velik broj vas je slušao i različite komentare, i različite hadise, i pogled islama, kako i na koji način da se čovjek ponaša, u periodu epidemije. Pa kaže imam Ennevi i Alehi 361. poglavlje pokuđeno je pobjeći iz mjesta u kojima se pojavila epidemija, a isto je tako pokuđeno i doći u to mjesto nakon saznanja da u njemu vlada epidemija. Imam Ennevi i Alehi citirao je onaj poznati hadis od Abdurrahmana ibn Aufa, da je Allah poslanik Ali Salatu još prije 1400 godina spomenuo to jedno veliko pravilo E, na, na osnovu, možemo reći slobodno kazati, na osnovu tog hadisa e, u današnje vrijeme je znači propisana ta i izolacija i karantin da ljudi jednostavno određeni, određenih mjesta se izoliraju kako bolest ne bi izlazila u druga mjesta, isto tako da znači ljudi koji su e, izvan tog mjesta ne ulazi u to mjesto kako se bespotrebno ne bi, ne bi zarazili. Mi smo rekli da e, Islam već na samom početku Eh, ove pandemije koju mi trenutno proživljavamo. Eh, hvala uzvišom Allahu i ja sam jedan od tih ljudi. Održali smo jedno cijelo predavanje u kojem smo pojasnili eh, pitanja kako Islam gleda na zarazne bolesti, da li Islam potvrđuje da postoji zaraza. Rekli smo da Islam potvrđuje što je normalno da potvrđuje da postoji zaraza. Poslanik Ali Selam kaže bježi od gubavog insana, bježi, čuvaj se kao što bježiš od lava. Znači nama je propisana alternativa, propisana je preventiva, da čovjek jednostavno prije nego što se desi, pazi, ne idi u mjesto koje je zaraženo, ne izlazi iz mjesta koje je zaraženo i tako dalje. Čuvaj se, ako se zna za određenu osobu da je bolesna, bježi od njega, pa je to znači nama je naređena preventiva, ali smo rekli isto tako, ako se desi od preventive jeste i da čovjek sluša ono što naređuju e, e, institucije u državi u kojoj živi preventivno, znači da čovjek poduzme ono što mu se naređuje. Isto tako e, i uzimanje lijekova, uzimanje prirodnih stvari kako bi čovjek ojačao imunitet, sve su te stvari vid preventive. Ali nakon toga, ako se ne daj Bože desi za čovjek E, i oboli, treba da, se, da bude zadovoljan Allahom odredbom, da se strpi, da očekuje nagradu od uzvišnog Allaha. Ako se desi da je čovjek u mjestu koji je pogođeno kugom, čovjek ne smije izlaziti bježeći od Allahovog kadera. Ovo je veoma bitno, znači e, da e, najbitnija je stvar da čovjek ne bježi, želeći da pobjegne, misleći da može negdje drugo otići. Znači da se sakri od neđe od Allahovog kadera i odredbe, mi smo o tome detaljno govorili da insan treba da zna da ono što mu je propisano doći će i zadesit će ga ono što ga, što ga je propisano, da ga neće zadesiti, to ga jednostavno neće zadesiti kada bi se sva planeta e, okupila da mu nanese bilo kakvu štetu. Pa, znači, mi smo, eto, kažem, ilhamdulillah, govorili o tom pitanju detaljno, ali evo, imame nevi Baš smo došli do tog poglavlja, 361. poglavlje, pokuđeno je pobjeći iz mjesta u kojem se pojavila epidemija, a isto je tako pokuđeno i doći u to mjesto nakon saznanja da u njemu vlada e, epidemija. Pa nam je citirao kuranski ajet Enema <clears throat> tekunu judrikumul mautu volau kuntum fibu ruđim mušejede, ma gdje vi bili, stići će vas smrt. Pa makar bili u visokim kulama, ma gdje bio insan, onome kom je propisano da umri od neke zarazne bolesti, on će umrijeti od nje gdje god da bude. A onome kom je bude propisano da ga ne zadesi ta kuga, njega ona neće zadesiti svakako da čovjek bukvalno ne sati ovaj kuranski ajet, da poduzmimo sve od sebe, E, preventivno da djelujemo, da se čuvamo, da poštujemo ono što nam nalažu e, zdravstvene institucije, a nakon toga znači da insan se prepusti uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah i Alihi u 1791. hadisu citirao je najpoznati hadis sa e, događaj Ebu Bekrom radijallahu ta'ala kada je krenuo Ebu Bekr u Šam pa na putu prema Šamu je dobio vijest da u, Ira, u Šamu vlada jedna velika kuga, pa se zaustavio, nije znao šta da radi, pa se konsultovao sa svojim ashabima, pa je bio donio odluku da će se vratiti. Pa je nakon toga došao Abdurrahman ibn Auf koji nije bio tu u vremenu dok su se oni konsultovali, pa kada su mu kazali šta se desilo, kaže ja o tome imam znanje čuo sam poslanika da o tome govori, pa je citirao onaj poznati hadis da je Allah poslanik rekao kada čujete da u nekoj zemlji se nalazi kuga, nemojte ići u tu zemlju, a oni koji su se zadesili u toj zemlji, neka ne izlazi iz te zemlje, bježeći, znači, bježeći iz nje. U drugom hadisu, 1792. od Usami ibn da se prenosi da Allah poslanik rekao, ako čujete da se kuga pojavila u nekoj zemlji, tada u nju ne ulazite. Ako se pojavi u zemlju u kojoj se nalazite, tada ne izlazite iz nje. I mi smo, mi smo više puta e, govorili i tumačili ova pitanja, tako da nadam se duboko da inšala više i nema potrebe da se ti pitanja dotičimo. E, zadnje poglavlje koje ćemo večeras ako Bog da i tretirati, jedno opasno poglavlje, možda mu treba mnogo više pažnje i posvetiti, ali evo za kraj, e, pošto naj najviše informacija insanu ostanu one informacije koje se kažu na kraju predavanja. Kaže imam Ennevevi 362. podpoglavlje stroga zabrana crne magije sihra. Novo podpoglavlje, novo veliko podpoglavlje e, zabrana u islamu, zabranjeno je, zabranjeno je znači zabranjena je crna magija, zabranjen je sihr. <clears throat> u vezi E, s ovim pitanjem imamo kazati nekoliko veoma bitnih stvari. Prva stvar, <clears throat> musliman mora da zna da i vjeruje da sihr postoji i da sihr ima svoju stvarnost. Kako neko ne bi rekao, ma ja ne vjerujem u to, to ne postoji i tako dalje. Ne. Sihr je potvrđen historijski, historijski i prije Islama i u vremenu Božih poslanika i nakon Božih poslanika, ali se ratu selam, sve do dana današnjeg, znači, e, da li sihr postoji? Postoji sihr. Druga stvar jeste, <clears throat> čovjek treba da zna, kada je u pitanju islam, da islam strogo, strogo zabranjuje sihr. I bilo šta vezano za sihr. Do te mjere da znači islamski učenjaci kažu insan koji se bavi sihrom minimalno je u velikom grijehu. Bilo kako bavljenje sa sihrom je veliki grijeh, a ako čovjek sarađuje sa šetanima i oni mu se pokoravaju, a da bi mu se oni pokorili, on mora da uradi nešto čime će izići iz vjere Islama, takvo bavljenje sihrom izvodi čovjeka iz Islama. Mnogo krupne stvari, braćo moje drage i sestre, bavljenje sihrom, minimalno za njega se kaže veliki uništavajući grijeh, ili je to dijelo koje je čovjeka izvelo iz islama. Zato je čudo kako ljudi koji se bave sihrom, koji pišu zapise, koji se, e, hajde da kažemo, vezuju za crnu magiju, kako se uvijek ljudima prikazuju religiozni. Uvijek ćete vidjeti tamo na onim Facebook profilima ljudi koji, e, kao liječi crno, e, crna magija i to uvijek su oni sa podignuti ruku, uvijek su sa mushafom u rukama, uvijek su sa tespihom, uvijek su u kući leuhe i tako dalje. Kako se sakrivaju vješto iza Islama. Islam strogo, strogo zabranjuje sihr. Minimalno kazano za sihr da je veliki grijeh, a može znači sihr, bavljenje sihrom čovjeka izvesti iz vjeri. Nije čovjek više musliman. Pa je mnogo bitno da čovjek poznaje ova pitanja. Strogo je zabranjeno otići sihribazu. Nažalost, nekada se dešava da ljudi ne zlonamjerno, imamo odlazak sihribazima zlonamjerno. Problem komšija uspješni od mene daje nešto da mu napravimo, da mu ne ide dobro posu. To je zlonamjerno. Imamo dobro namjeran odlazak sihribazu da majka ode i svome djetetu napravi sihr. Ne može imati djeci, nešto ima problema sa suprugom, pa daj nešto im načaraj. Njegova majka napravi svome djetetu sihr. U neznanju, u džehlu. Čuvajte se, braćo moja dragice i sestre, ovakvih stvari. Odlazak sihribazima, nekome ko piše hamajlije, nekome ko se bavi tim stvarima, strogo je zabranjeno. U islamu postoji samo jedan način liječenja nakon medicine, a to je učenje rukije, učenje Kur'ana. Nema nikakvih zapisa, nema nikakvih hamajlija, nema nikakvih kašika, nema nikakvih tisovina i tako dalje. U islamu postoji medicina i postoji liječenje Kur'anom rukija. Da čovjek uči Kur'an i da time izliječi insana od E, problema sa džinima i šeitanima. <clears throat> Kaže se da ima Nevi Rahmetullah u 1793. hadisu od Ebu Huriri radi Allahu prenosi da Allah poslanik rekao klonite se sedam upropaštavajućih grijeha. Klonite se o muslimani sedam ovih grijeha, oni uništavaju ljude, uništavaju civilizacije, uništavaju gradove, uništavaju ljude, uništavaju porodice, Čuvajte se, podučite se propisima vjeri. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Koji isto sedam grijeha upitaše ashabi Božih poslanika, kaže Allah poslanik, pripisivanje druga Allahu. Prvi, najveći grijeh. Inna Allahe la jagfiru bih. Allah neće oprostiti da mu se sudrug pripisuje. Vjernici treba da se poduči ispravnom vjerovanju, ispravnom akidetu, kako se ne bi desilo da u svom životu ljudi čine širk iz neznanja. Druga stvar kaže, čuvajte se bavljenje vraćanjem sihr. Drugi uništavajući grijeh. Odma nakon širka Allah poslanik spominje sihr. Uništavajući grijeh. Koliko je zuluma, koliko je nepravde na planeti urađeno zbog sihra. Kada pogledate opsihrenu osobu, mladu djevojku, mladog momka, Čovjek se, znači, ne može se oženiti, djevojka se ne može udati, ne može imati djeci, nesrećan, glavobolje, bolesti, e, napadi, padavica. Koji su to problemi? A sve to je uradio tamo neki insan koji se bavi sa sihrom. Gdje je duša u takvim ljudima? To su zato sam juče prekući objavljivao na Facebooku najpokvareniji ljudi na planeti još se pripisuju islamu, još se pripisuju vjeri, još se pripisivaju religioznosti, da su oni pobožni i tako dalje. To su najgori ljudi koji, um, koji mogu gledati da svojim dijelima uzrokuju da se ljudi tako muči, da su tako bolesni, da imaju takvih problema i to mogu pričati i govoriti samo oni koji su to prošli. Kakvi su to psihički i fizički problemi? Pa je drugi odma uništavajući grijeh u islamu nakon širka i kufra, odma kaže sihr. Drug, treći, ubiti osobu čije ubijstvo uzvišeni Allah zabranio. Da insan ubije nekoga, a nije imao pravo na ubijstvo takvi osobi. Izuzev ako zato postoji opravdan razlog, ovdje se misli da u islamu znači postoji situacija kada vlast, kada kadija kada znači neko ko je odgovoran za to sprovodi, sprovodi kaznu na određenoj osobi. Pojedinci, apsolutno nikako. Apsolutno nikako. Zato Islam strogo zabranio da neko ubije nekoga, da neko ubije nekoga bez opravdanog razloga. <clears throat> Nakon toga hraniti se kamatom. Četvrti grijeh kamata. Nažalost živimo u vremenu kada sigurno znači ne postoji u historiji, u historiji vrijeme da se kamata toliko proširila na planeti kao što je to sada. Cijeli sistemi, kamatni sistem je znači uzeo cijelu planetu u svoje ralje. Kamatni sistem. A islam strogo, strogo zabranjuje kamatu. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj muslimana i kako olako, olako i tekako ko se obhodi prema e, kamati. A ako čitamo hadisa Allahog poslanika ali se letu selam i ako vidimo kuranske ajete koji zabranjuju kamatu, vidjet ćemo da ne postoji ni jedan grijeh da ga Kur'an i sunet Božijeg poslanika tako zabranjuje kao što zabranjuje i kamatu. Bespravno trošenje i metka siročadi je tima. Da čovjek uzima imetak je tima je dijete koje je ostalo bez svoga e, oca prije punoljetstva, pa čovjek dođe od tog djeteta bespravno uzima imetak. To je jedan od najvećih grijeha u islamu. Bježanje iz borbi u trenutku kada se vojske sukobi. Jedan od velikih grijeha u islamu jeste kada dođe do borbi između muslimana i njihovih neprijatelja, da insan tada pobjegne iz borbe. Jedan od velikih grijeha u islamu je bježanje sa boljnog polja. I sedmi veliki grijeh jeste potvarati za blud čestiti i neduže vjernice. Da insan, znači sedmi, taj veliki uništavajući grijeh jeste da čovjek potvori čestitu i moralnu ženu da kaže za nju da je, ne daj Bože, počinila blud i nemoral. E, znači žena koja je čestita, moralna, e, čija Čednost je nešto najskuplje što ima na svijetu, da neko dođe i da je potvori da je počinila blud, da je nemoralna, to je u islamu jedan od najvećih grijeha koji čovjek može da počini. Pa znači imam Enevi Rahmetullah Alihi ovdje u ovom poglavlju samo nam je citirao jedan hadis na osnovu ovog drugog znači grijeha kada kaže čuvajte se sedam uništavajući i upropaštavajući grijeha, čuvajte se širka, čuvajte se sihra. Zato, braćo moja draga i cijene sestre, e, treba da budemo svjesni da Islam strogo zabranjuje bavljenje sihrom, podučavanjem sihra, odlazak bazima, bez obzira da li bili dobronamjerni ili zlonamjerni, bilo kakvo vezivanje za sihri baze je strogo zabranjeno. Insan treba e, da se osloni na uzvišnog Allah da se trudi mi smo nedavno ovdje održali jedno kompletno predavanje, jutarnji i zikr, da se čovjek trudi da se dovama, zikrovima zaštiti od bilo kakvih zala, nedaća, što svakako obuhvata i uticaj sihra. Pa čovjek treba da se trudi da redovno uči jutarnji i zikr, da što više uči ajetul kursi, da uči da zadnja dva ajeta iz sure El Bekara, da uči posljednje tri sure iz Kur'ana, kul huvalla, kul auzubi rabbi felak, kul auzubi rabbi nas, jutarnji večernji zikr, e, da se oslanja na uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga moli, da ga zaštiti e, od e, svih vrsta zala. Ako se desi nekom je već da ima problem sa sihrom, sa džinima, crnom magijom, onda je ispravno liječenje samo učenjem Kur'ana, takozvana ar-rukja. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla, svih vrsta zala, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu, na kraju subhanike Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilaik.